ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը քարորիա պատերազմից հետո հարցի կարգավորումը թողել է ռուսաստանյան կողմին։ Հայկական բանակը եւս մեկ անգամ ավացուցեց, որ ունի բարձր մարտունակություն։ Հադրուտի պաշտպանական շրջանի առաջնագից մեկնած կամավորները այսօր էլ մեր զինվորների կողքին են։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին հարակից բնակավայրերում ռազմական միավորների տեղակայումը միջազգային իրավունքի նորմերի խախտում է։ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է Բունդեսլիգայի 32-րդ տուրի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին. Մայիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորտի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտվել է հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ցուցաբերել են զսպվածություն եւ պատասխանատվողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նույն աղբյուրի համաձայն, չնայած մայիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորկերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, բայց եւ այնպես առաջնային գծի տարբեր ուղություներում նկատվում է հակարակորթի զինուժի կൂട്ടակումներ եւ ակտիվ տեղաշարժեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ հետևում են ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվող քայլերին եւ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են դիմելու համապատասխան միջոցների։ Այս պահի դրությամբ հակամարտ ծորկերի շփման գծում գրակի դատարեցման պայմանավորվածության խախտումներ գրեթե չկան։ Իրադրությունն ամբողջությամբ գտնվում է պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումների աչալուրջ վերահսկողության տակ։ Այսօր Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 29-ին հրազենային վիրավորում ստացած Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականին ծնված Սարգիս Արթուրի Գասպարյանը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհվածին ծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն մայիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապատասխան բաժանումները ցուցաբերելով զսվածություն պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը չի շտապում առաջնագծում հակարակորթի զինուշի ակտիվ տեղաշարժերը եւ կൂട്ടակումները գնահատել որպես նոր հարձակման փորձ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում անդրադառնալով ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությանը, ըստ որի առաջնագծի տարբեր ուղություներով նկատվում են հակարակորթի զինուշի ակտիվ տեղաշարժեր եւ կൂട്ടակումներ, նա ասել է, որ հակարակորթի զինուշի տեղաշարժեր եւ կൂട്ടակումներ հանդիպումներ հաճախ են լինում, ինչը գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ։ Զինտեխնիկայի ամիմի շարժ, երբ մեքենայով կամ մոտոցիկլետով այս կամ այն կողմ են գնում, մենք չպետք է սկսենք ցույց տալ որպես հարձակման փորձ։ Չեմ կարծում, որ ինչ որ լուրջ բաներ կան, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Վաղուց ժամանակն է, որպեսի միջազգային հանրությունը հստակ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու նպատակով։ Այս մասին այսօր Ֆինլանդիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Թիմո Սոյինիի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով այդ երկրում է պաշտոնական այցով։ Հայաստանի արտգործնախարարը Ֆինլանդիայի իր գործընկերոջը ներկայացրել է Արցախի դեմ ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի ագրեսիվ ռազմական գործողությունների սանձազերծումն ու դրա հետևանքների հաղթարմանն ուղղված Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Էդվարդ Ալբանդյանը նշել է, որ Հայաստանը հանձնարարու է հիմնահարցի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, իսկ այլընտրանք չունեցող բանակցությունների վերսկսման համար անհրաժեշտ պայմաններ ձևավորելու նպատակով հարկավոր է կյանքի կոչել համանախագաների առաջարկը։ Թիմո Սոյինին այս առումով ընդգծել է, որ Ֆինլանդիան ամբողջովին սատարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերը եւ բանակցությունների համար համապատասխան մտնոլորտ ապահովելուն ուղված նրանց նախաձեռնությունները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պատերազմից հետո մի տեսակ ձերքերը լված գնաց հարցի կարգավորումը թողեց ռուսներին։ Չնայած Ռուսաստանն ասում է, որ ամեն քայլ համաձայնեցված է, բայց ակնհայտ է, որ հիմա կարգավորմամբ Ռուսաստանն է ավելի ակտիվ զբաղվում։ Այս մասին ասել է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը՝ ի պատասխան հարցի, թե ինչով է բացատրում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լռությունը երբ Ադրբեջանը զինտեխնիկայի հարվածներին է ենթարկում խաղաղ բնակչությունը։ Ըստ քաղաքագետի Մինսկի խմբելորությունը պատահական չէ եւ նշեց, որ լռում են, որ Ռուսաստանը կարգավորի, որի մոտեցումը մի քիչ տարբերվում է։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը խոսելով ապրիլյան առաջին օրերին հայոց բանակի կատարած գործողություններին եւ հետեւություններ անելուն, նախ ընդգծեց, որ հայկական բանակը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ունի բարձր մարտունակություն եւ ընդհանրապես ռազմաքաղաքական համակարգն ի վիճակի է կատարել իր արժեվ դրված խնդիրը։ Թեև մշտապես խոսվում է Ադրբեջանի քաղաքական առավելությունների մասին, բայց մեր բանակն ապացուցեց այն, ինչի մասին միշտ ասում էինք, իսկ մնացած հետևություններն անշուշտ բանակը կանի։ Ես ամբողջովին վստահում եմ մեր բանակին եւ համոզված եմ բոլոր թերությունները, որոնք տեղի են ունեցել, ինչը շատ բնական է կուղվի, ասել է նա. Հայկական կողմը չի ուզում դուրս գալ բանակցային գործընթացից։ Այս մասին պաշտոնական Բաքվի բոլոր պնդումները բացարձակապես ընդունելի չեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հստակ հայտարարեց, որ բանակցությունները վերսկսել է իմաստունի միայն այն ժամանակ, երբ կպահպանվեն ուժ չկիրառելու պայմանները։ Անհրաժեշտ է ներդնել նաև հրադադարի խախտումների մոնիտորինգ համակարգի համակարգ եւ միջնորդների այդ մոնիտորինգի արդյունքներով պետք է հասցեական գնահատականներ հնչել այն կողմերի հասցեին, որոնք ագրեսիա են դրսևորել, նշել է Գագիկ Մինասյանը։ Նրա խոսքով այս պայմանների կատարման դեպքում հայկական կողմը պատրաստ է բանակցությունների։ Դրա համար էլ հակառակի մասին Բաքվի հայտարարությունները բացահայտ սուտ են։ Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակ Օկտայ Ասադովը падգամավորներից պահանջել է վերջին շրջանում առաջնագծում ռազմական գործողություններում ադրբեջանական կողմի կորուստների եւ բանակում թերությունների մասին չխոսել։ Նա падգամավորներին հորդորել է իրենց հայտարարություններում եւ ելույթներում զերծ մնալ նման մեջբերումներից, որոնք իր խոսքով կարող են վատ արդյունքներ ունենալ։ Ասադովն ասել է, որ բազմաթիվ երկրների ներկայացչական պատվիրակությունների ղեկավարներ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստան Հայաստանի մաս են կարծում, ինչն իր խոսքով այսպես ասած խայտարակություն է։ Դրա հետ կապված նա ադրբեջանցի падգամավորներին հանձնարարել է նամակներ հղել արտասահմանյան երկրների հետ միջխորհրդարանական բարեկամական խմբերի իրենց գործընկերներին եւ նրանց հասցնել ճակերտներում ճշմարտությունը։ Օկտայ Ասադովը նման կոչով դիմել է նաեւ լրատվական կայքերի եւ սոցիալական ցանցերի օկտատերերին։ Հայերն այդ ուղությամբ լավ են աշխատում։ Մենք պետք է ընդլայնենք մենք այդ ուղղությամբ մեր աշխատանքները, ասել է նա։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 1-ին հադրութում հանդիպել է շրջանի համայնքապետների եւ ֆերմերների հետ, քննարկելով ստեղծված իրավիճակում թիկունքային ապահովվածության, գառնանացանի, հունձի եւ հակահրդեհային աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Վարչապետն իր խոսքում կարևորել է Ադրբեջանի վերջին շրջանի ագրեսիայի պայմաններում թիկունքային աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպումը, ինչն ուղիղ կերպով ազդեցություն է թողնում բանակի մարդունակության վրա։ Նա հորդորել է ներկաներին փոխհամաձայնեցված աշխատանքներ իրականացնել այդ ուղությամբ, օգտագործելով համայնքների ողջ ներուժը։ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել համայնքապետներին ցուցաբերած ինքնակազմակերպվածության եւ նվիրման համար։ Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանի ագրեսիա ռեպրեսիայի հետևանքով որոշ խնդիրներ առաջացան տնտեսության, այդ թվում գյուղատնտեսության մեջ։ Իհարկե, շնորհիվ մեր բանակի շատ արագ կարողացան կայունացնել ռազմական իրավիճակը, սակայն այժմ պետք է լծվենք թե տիկունքի ամրացման, թե տնտեսության բնականոն աշխատանքների կազմակերպման գործին։ Թեև որոշ ժամկետների մասով ուշացել ենք, սակայն դեռևս ժամանակ կա գառնանացան որոշ կուլտուրաների մշակման համար։ Այնպես որ ակնկալում եմ ձեզնից օպերատիվ եւ արդյունավետ աշխատանք։ Իսկ կառավարությունը հնարավորինս կաջակցի հողագործների ջանքերին նշել է վարչապետը։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են նաև հունձի նախապատրաստմանն ու հրդեհների կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Գործադիրի ղեկավարը տվել է համապատասխան հազարարականներ գյուղտեխնիկայի արդյունավետ կիրառման եւ հրդեհավտանգ խոտածածկերի վերացման վերաբերյալ։ Հանդիպմանը ներկա փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն անդրադարձել է համայնքներում կամավորական աշխատանքների անհրաժեշտությանը, որոնց միջոցով պետք է հատկապես այսօրերին աջակցել կարիքավոր բոլոր ընտանիքներին փոխարինելով առաջնագծում գտնվող նրանց անդամներին։ Արցախը շարունակում է մնալ համասփյուր հայության ուշադրության կենտրոնում։ Ապրիլի սկզբին մեկնարկած օգնություն ցուցաբերելու ակցիան շարունակվում է։ Լսենք Բելլա Լալայանին։ Այս անգամ Պաշտպանության բանակին օգնության ձեռք մեկնողը Ռուսաստանի Դաշնության Պսկով քաղաքի հայ համայնքն է։ Բերել են շտաբօգնության ՈԱԶ Մագնիշի երկու մեքենա, որը Պսկովի հայ համայնքի ղեկավար Մերուժան Երամիշյանը ոչ թե օգնություն, այլ պարտականություն է համարում հայրենիքի հանդեպ։ Մենք ուրախ ենք հայկական երկրորդ պետությունում գտնվելու համար, սա առաջին այցն է նման առաքելությամբ, բայց ոչ վերջինը, ասում է Պսկովի հայ համայնքի ղեկավարը։ Եթե հայրենիքը դժվար դրության տակ ամբողջ հայությունը պետք է կանգնեն եւ պաշտպանեն մեր հայրենիքը եւ բոլորն էլ թող իմանան որ ոչ ոք չի թույլ տա որ մեր հայրենիքի մի հատ մաս փոկեն մեր ճշտամինները Ռուսաստանի Դաշնության Պսկովի հայ համայնքն ունի մոտ 3400 անդամ նրանք ամենատարբեր պատճառներով են հայտնվել հայրենի եզերքից հեռու սակայն օրազական պահին հայրենիքի կողքին են զինվորին զորավիկ Սահմանները մելի պետք է օգնենք ներ Արցախին, երկրորդ հայկական հանրապետությանը։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն ընդունել է միջազգային մրցույթներում առաջնային տեղեր գրաված Արցախցի փոքրիկ երաժիշտերին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախցի փոքրիկ երաժիշտներն վերջերս վերադարձել են հաղթանակներով։ Ամենատարբեր երաժշտական միջազգային մրցույթներում մեր երաժիշտները փայլուն հաղթանակ են տարել։ Այդ կապակցությամբ այսօր նրանց ընդունել եւ շնորհավորել է Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Շնորհավորելով մասնակիցներին նախարարը հույս հայտնեց, որ սա հաղթական ճանապարհի սկիզբն է եւ այդ հաղթանակները շարունակական են լինելու։ Շնորհավորում ենք բոլորիդ եւ ուզում եմ ասել, որ այսօր առավել քան երբևէ մեզ պետք են այսպիսի հաղթանակներ, որովհետև դուք գիտեք ինչպիսի վիճակ է այսօր ստեղծվել Արցախում եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում եւ ինչպես որ մեր զինվորները առաջին գծում պաշտպանում են հայրենիքը, Դուք էլ մեր զինվորներն եք մշակույթում, մշակույթի ոլորտում եւ նույնպես ձեր հաղթանակներով ամրագրում եք այն հաղթանակները, որ ձեռք են բերում մեր զինվորները, մեր բանակը, մեր հաղթական բանակը։ Եվ դրա համար ուզում եմ, որ դուք վստահ լինեք, որ յուրաքանչյուր այդպիսի հաղթանակ ողջևորում է, ողջերշնչում է մեր բանակին, որպեսզի ավելի ուժեղ լինեն, ավելի անպարտելի լինեն եւ որևէ մեկը չկարողանա խախտել մեր սահմանը ոտնձգություն իրականացնելու մեր պետության հանդեպ։ Միքայել Գրիգորյանը մասնակցել է նոր ալիք երաշտական մրցույթին։ 76 մասնակիցներից Միքայելն անցել է եզրափակիչ փուլ։ Ժյուրիի անդամներին հատկապես դուր է եկել փոքրիկ Ղարաբաղցի երգը։ Միքայելը իր հաղթանակը նվիրում է սահմանում կանգնած բոլոր զինվորներին։ Ես նվիրում եմ իմ նվագը բոլոր զինվորներին։ Փոքրիկ Ղարաբաղցի եկաբացի What can I see? լավի մարդիկ, կեզնից բացի, ոչ մի աղջիկ, ինչ չի հիացնի։ Ծնող Արթուր Պետրոսյանը կիսվեց իր տպավորություններով։ Շատ լավ կազմակերպված էր եւ երեխաները պիտի այդ իմ կարծիքով պիտի մրցույթների միշտ մասնակցեն, համեր Ղարաբաղի պատիվը բան, համեր իրանք էլ ողջավորվում են, շփվում են իրաց հասակակից երեխաների հետ ու նայում եմ իրանց ու իրանք էլ են արդեն իրանց մոտ սիմուլա առաջանում։ Իրանք էլ ավելի շատ պարապեն, ավելի բարձր նվաճումներ հասնեն։ Որպես նվեր նախարարը հաղթողներին հանձնեց Արցախի դրոշը։ Նարինե Աղաբալյան լիահույս է, որ այն կծածանվի ամենատարբեր երաշտական միջազգային մրցույթներում։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր Մարզասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է Բունդեսլիգայի 32-րդ տուրի Վոլսբուրգի դեմ հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ։ Ընթացիկ մրցաշրջանում 27-ամյա ֆուտբոլիստը 12 անգամ է ճանաչվել լավագույնը խաղում։ Այդ ցուցանիշը զիջելով միայն ֆրանսիական բաժի շվեդ հարձակվող Զլատան Իբրահիմովիչին 13 Հայաստանի հավաքականի ավակը 2004-2005 մրցաշրջանից հետո Բորուսիայի առաջին ֆուտբոլիստն է, ում Գերմանիայի առաջնությունում հաջողվում է կատարել 14 գոլային փոխանցում։ Բացի այդ, Ոսկորեդի Վարկածով Մխիթարյանը միջին գնահատականով եզրափակում է Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստների հնգյակը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարար եղանակ, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։